Thank you. timbangan roko timbangan itu puroko enceran ngeter kagak kena tembok inu? Eh, eh, sopo inu? Sopo kan inu? Kula. Sapa ini apa lho? Uang ngono meger-meger kini kan tobro ae. Tolong napa apa le? Uwe, tolong itu ngono tacarane. Tolong, kula diuber weti kula. Eh, kok dite, kok dite tadi? Ah, weti, weti. Siapa kan iku? Diuber kula, diuber. Kan iku wedi sing uber kan tak diambil aku kan iki. Mboten kuwi diuber ah, wedi. Tak ah. kon wedi. Wong wedi ambek aku ta ya apa kon iku kok wedi. wonten duber. Eh duber sih ajak susu ajak aja susu ajak susu. Tenang tenang. Kok diuber apa sih? Cacing. <laughs> Iya. Tak ngono kok iki mang mulai teko mamang mlaku muka kelangkan kaya temimang ta kon. Lah apa wis diuber cacing kok laporan aku iki lho. Kenapa kula icak terus pecetat pecetat ngene mboten mencalat nututi kula. Iya nek diuber cacing yo aja kandha aku. Aku iki tangan ora tuni cacing ta. Lha iki iki Lho kok iki iki karet. <laughs> Aku iki petuk kon gasuwe mas sangket buah. Wong karet dari cacing. Lah persis e. kon iki luwet ya cacing apa sih cacing kali? Gila. Eh, gila. Gila. Kon iki rupane ayu wedi ape cacing ape aku gak wedi kon. Ayo nek ape aku lah gak wedi kon. Sampun ngaten ta. Alah nyatane. Tak aku aku ngerti kon iki gak wedi cacing pancen iki kon aku pin ngerang iku lagi kon. <laughs> Eh, eh, lho. Ngene carane. Capek yo. Ngene carane. Lho, lho, awakmu kon bringas-bringis adane wregul ae. Lah kon koyo bringsang. Kamu omong-omongan berdua. Loh, terus apa yang kau katakan? Loh, saya kan saya mengatakan secara serius. Apa serius sih, Rek? <laughs> Ngawur gak bisa bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Loh, siapa tidak bisa bahasa Indonesia? Ya kamu. Saya kan bangsa Indonesia. Kamu pun juga bangsa Indonesia. Kalau saya tidak bisa memakai bahasa Indonesia. Loh, sawangannya. <laughs> Iya. Nah, kita kan anak terima. <laughs> Tak wedi atau tak wedi. Suarane wis entek sik ngedung. Napa ale? Wis ngene bening ra. Bening ambak nang ngene. Ngerti? Apa? Ojo ganggu arek iki. Napa? Pengarek iki kadi bojo. Ngawur ae. Kadi bojo arek iki. Iki bakal bojoku. Heh? bakal bojoku pak temenan takon niku nah takon napa iya kon jane bakal bojone kartola kita nggih kon nggih lho iya <laughs> sorry pak sorry ya sorry iki kan wae tak salah eh iki so keran kene opo keran kene oh. inane tak parani gak metu banyune kene <laughs> ya opo jane banyune tak sumpet kok kon Ora kok ndelek aku sampe nang banyu. Nah, jenu iya. Nek dipedhit muni keran ngono. Ya tapi kerane banyu kon. Oh, kerane anu. Ya sokran sokran. Araku sokran. Nek nyeluk pengen kene? Kran. Kran. Lho ya iki apa? Ya ngene iki lho nyeluk kan ajine aku. Nyeluk ngene lho. Ya apa? Halo sao kan lambe ni sore kena kok menjeru. Ngene. Halo sao. Sik sik sik apa? Eh, halo. Iki lho. Ngawur ae. Eh. Wis mulai mulai dina iki omongno karo kanca-kancamu kabeh ya tangga-tanggamu RT-mu RW-mu kabeh Oh, layon tel lambeku. Lek aku kate ngresmikan perkawinan dengan Tini. Mulane lek waktu dadi madan aku iringno. Yo. Yo tolong. <laughs> Aku ngiringno kon. Iya. Loh aku ngiringno mbek kon lak ambek perem ngono lah. Lak ngiringno kon. Iku lu metutno dadi kemanten iki lu iring-iring. Tapi dhewe mari. Tapi dhewe mari. Ngawur kon. Aku iki lak loncong. Lek kon cinta mbare iki sinten ono anakku mrene. Kak kena ibu kena anak. Oh ya ya ya. Tadi lah ibu cukup mau pecah ngulan tenono. Tanteni. Lahir rocot kakak lahir lanang. Iya. Napa lanang? Saya apa mau lahir lanang? <laughs> Rumah kamu ya apa jadi lahir lanang? Kau oh, nggak gelem? Oh lanang ada aku lanang ya. Eh? Tenono si nomor luru. Oh iya iya. Mau pecah ngulan? Lahir mana? Lahir tret lanang mana? Kalau lanang mana? Iya. Terus ya apa? Si nggak gelem ya? Eh? Tak gelem mau lanang ada. Tenono eh? mana? Bapak sanggulan, saya dulu lahir wedok. Lahir wedok. Berang tahun ni jani. Wis ana Sang tahun aku wis tuku-tuku lho kon. Bapak sing tadi lanang wis. Apa apa apa wis lanang. Bener oh, mung aku lanang. Kan lho ya apa ya. Masih lanang aku gelem. Tapi anak pupu. Kowe tak tinggal lho aku nuruti kon. Anak wis akeh. Pak Lore wong anakmu akeh sik kabeh anak buku ae ngono. Mas aku meh anake ku? Piro? Ya wong meh 8 ngene. Wis Kamu-kamu kapan-kapan rono ya, Kren? Ya kapan-kapan dina mulu kan lo. Lah iya. Selamat. Eh. Kakak. suarane enteng ana duwe Mantang. Loh, ambe ya apa? Nek kene ae, lha apa? Tak inggati kok. <laughs> suarane sing telo nyerang apa? Lah iya. Wis ngene Din. Ya apa iki? Kon mang lapo ndok iki? Aku. Iya. Yo kala pola pengedani sampean. Wis iki suwe nih lek renteng-renteng didelok kanca dipandang mata umum ndak mantep. Terus ya pokoke nangkep ngono. Wis. apa dengan sampean? Carane cuk kasar lek nangkep ayo izin aku. <laughs> Hubungan ini harus ada titiknya. Nek nek koma terus gak titik-titik. Isane titik. Ya isane titik. <laughs> Ngabluk ae kon iki. Ketara. Ketara lek kon iki anak dagelan kene. <laughs> Ketara. Sampeyan iki aja ono ta? Ya ngomong serius aja eh, Lah iya lah ngomong sampeyan iki gak ono putus e aku bingung tang teni. Ais nang bapakmu. Ayo. <laughs> duwe anak tarpar bareng wis keturutan mangan nati prasaku anakku aku rasane gak iso matek tuwek aku wis wis wis kaya ngene lho gak tau nyabani omah karepe iki lho ya apa ngono lho bapak ate ah, ambek sapa yang ngene ana lambe dicatut wong tuwa ya perkara omonganmu pak sampeyan iki jaguyon nek cek gamuring-muring terus sae wong nek muring-muring iku elek glis tua Ngerti? Masih gak muring-muring ya gambarku ya kaya ngene iki. Kon iki ya apa kon iki, Pak? Aku anggar mulih diseneni, mulih diseneni. Lho ngerti ya anane anak diseneni wong tua mergo wong anak gak pecus ngono lho. Lah terus kon bendino nyingkre lunga teko omah ninggal omah kene terus aku sing nunggu babumu aku ya. Jarene aku lho blonjo. Aku nek kadung muring-muring temen rambutmu tak keriting temen kene. Lah enak lho aku, tambah maju. Ngomong oh, kamu. Kakek kandu. Nih. Sampe iki delok apa sih, nak? Gak ngono. Tolongane ayo. Lho, gak ngono. Bakali bojomu, maju. Oh. Kon kok dange tak ilingno sangakno oh? bapak iki ngerintangi karpe anak. Apa oh, ganteng? Lho nek gantengnya ganteng wong arep mesut. Tenro. Tenro riwayate welet gakireng ya. Apa? Bulet tae. Kon saiki tak paido, pomung durung ana bakal e bojomu. Bapak tangi turu, mari adus lengok-lengok ana ndek ngarep. Aku nek gak bengok-bengok gak kon gekno kopi. Lho nek bakal e bojomu. Nek mrene kon retek-retek kon utangno gula kopi sing nyauri aku. Suwi-suwi lek grek eh, bapak. iku lak menghargai lho Pak, menghormati. Kan gurung dadi bojoku, yen nek dadi bojoku termasuk keluarga. Ya menek dadi bojomu. Dadi bojomu tambah pencilaan, mangan sak mangan yo ngono. Adang apa segon wis mangan. <laughs> Sama gopo kabeh aku. Lah iya. Sego banget. iki nang cukno ndek ngarepe bapak. Kon ngenteni bakale bojomu. Marono sego wis ketok bakale bojomu mrene kon sogono. aku mak anget e. Aku mangan karen-kareni. Maren kon campur kon ngulet karo ndasi klotok. <laughs> Ketokmu ambek aku kaya kucing ngene ya. Ya gak ngono Pak iku kaitan. Mene-mene yo enggak. Sawangane lak ngajeni bapak ta. Gak. Aduh tiba elek-elek oh. Anu Pak nawar iki joge ya. Oh. Joge apa? turu sak turu ya ngono. Nek bakal bojomu mrene konang sawah kon tatakno. nek bapak gak ana klosone kon apa iki bojo bakal bojomu kon gak ana ya mer kloso kon jobok bapak turun di dalar karepmu iku ya apa ngono lho ngalao ta pak ngalao metu wis tuwek <laughs> monggo ngono lho pak gak iso tamu monggo pak ora ah, sarasen bapak mau ana daya kok minggu lho kok ngadep gedhe kayak golek cecek ta yo Sarapan <laughs> ya tolong Rewa kan krungu dhewe. Sori Pak, sori Pak. Yang ini lah aku jangan njaluk izin nang camat, jangan njaluk pindah pengor. Iya, Pak. Iya pindah wis. Iya, Pak. Pindah. Ngomong ngamun. Kok mboten tindak, Pak? Iya. Ya, Pak. <laughs> Ya apa ya? Ngajeni, Pak. Pinjenengan kok mboten tindak. Gak usah tindak, aku mering jejak iki, Mang. Kok wonten dalem awon? Pendinya dioprok. Eh, Bapak mulai gak patek gerung. Tak kandani. Biasane bulet nggo rondo kula ne omah iki. <laughs> Iya ana kono rondo, rondo telus sama rek lelep iki. Alah, mangkane kok ngomong ambek aku ndelok cendelo. Pak, <laughs> bakal bojomu hancur ancur Obong-obong nek kono Bapak kon nguring-nguring bapak minggat omah iki lak karepe dinggoni. <laughs> Oh gerung, Pak. Gerung ta Oh iya tanggal 6 iki apa? Malah malih, Nak. Iya. Eh, bapak bapakmu sapa kali ya. Yo golek wong sing lelep-lelep lho wong kentir bareng. Njenengan aku nabi kelir Anu, Pak. Kok mboten dahar kalau? Iya Pak. Mboten dahar. Nek dahar gak tahu bapak nak. Lah napa, Pak? Ngelontor ping dalu. Aja kasar-kasar ta, Pak. Sane kene ku napa, Pak? Iya ta. Napa? Bojomu kok ngomong blok suto ae. Ngajeni sih umur tua kok sawangane. Kebacut. Karuan nang duwe mantu pangkat nang bapake kaya ngene ngajeni kene bodhone mulih. Ayo ngono Pak Krungu ana wonge lho. Anu Pak, menawi wingi sampe ningali rapat di Bali desa. Nggih nggih. Lho ya. Nggih. Bener. Sing ilang sepatu pitu sandal sandali papat. Oh nggih kalau wingi lha kula tumbasaken rokok sama sedoni napa Pak? Ya, Pak. Ini ku duwe sepatu niku. Mulane mambu sepatu. anu Pak nedon niku sing banyak gizi dadi tengawane cek sehat lho Bapak pendino mangan gak kek gusi nak sampeyan tak delok-delok tambah sik wayang golek Pak Begitu meniki lho ya tahun 81 Marotua dicacat kaya ngene pikirin sing gak ngenes bapak iki. Mboten, Pak. Marotua Kalimantan lek sakit nggih monggo wis eh, guyon-guyon lah mboten tegang nemen-nemen sawangane. Wis dianggep duduk marotua hmm. ngono. Wis dianggep kaya kanca biasa. <laughs> Tulung. Kontangi turu mari adus, bapak lenguk-lenguk ngarepe lawang terus dikoki bapakan temen malu. <laughs> Yo gak sampe ngono sih, mosok guyon ngantem malu. Nggih, sampean kudu menging sapi, Pak. Sampeyan sakit menging sapi nggih. Pak, <laughs> <laughs> isa <laughs> ta, Pak? Iso mengko. Padha ngono ta. Bang dulu apane? Sangka nur ratune sapi ta aku. Lho, lek ngomong mengin sapi. Dadi lek anak mantune saja koyo ngeten marang tuwa kudu saged ngladeni, ngeten, mbak? Oh. Iki ngeten, Pak, prinsipe nggih. Nggih. Dino niki adik kula jak teng kutho, kajeng kula jak balik nyambut gawe teng jeragan kula sing lawas. Lha engko tak dhisik. Wong kono nok kene. Nggih. pirang-pirang bulan, pirang-pirang ya pirang-pirang dino. Kon ketok bules sae, kaya wong males gak nyambut gawe. Terus saiki durung dadi bakal bojo. Tak durung resmi terus kon gak nang kutho anak kon ngoni opo? Lho, mulane iku Pak, sing kula tedhi niku kesadaran sampean. Kula gak nyambut gawe golek dhuwit dino minggu lak dadi kemanten aku kurang seminggu niki ya Pak. Lho iya Bapak wis omong nek jane mantu lho. Lho lak pancen niku kula golek kaya nang mungkin buat nasar kaya sementara omah oman iki. Iya iya. Aturan ta? Aturan. <laughs> omane iki didol rumiyin lek hmm. mantun dadi kemanten lho niku mungkin kula kali sampean gampang. Gampang. Bapak minggat ngalor kon sing idul. Hmm. Kok bapak guyon, Pak? Kula jak nyambi gawe teng jeragan kula sing lawas. Kula lak boro ateng kutho nemen iki, Pak. Ya, Pak, enak. Ngono. Nek bondo. Lah kula kepin ngurusi anak sampean kali sampean nggih. Kula lak wangsul lah sak niki sarene pun beres kula jak teng kutho nyambut damel balik teng jeragan kula sing lawas. Dina minggu kula wangsul dadi kemanten pun. Lho, soalnya ngene lho. Nggih. Ya tini tarang. Siapa sih Tak izini, tak olehi. Tapi bapak itu kesuwur lho. Nek sampai anak meresete, kau ngerti o dewi. Wah, bapak itu nih bang izin, aduk wirang nak. Yeah. Eh, eh. Ya apa kan? Loh, lo lah ngerti apa? pak Kenapa ya? Kenapa mempermainkan anaknya orang lain? Lah, betul. Gengsi. Oh. Gengsi, Pak. Justru karena minum. Cuman <laughs> bahasa Indonesia pun sakit. Ya, wek. Ini bekasi bapak. Ojo sama minggu lho, minggu itu wis gawemu dadi Sabtu mulia. Nah nggih. Pentah mboten ujar mboten kawe lek kula ancal kaya sing gedhe. lho pasangaken untu, Pak. Nyuwun sewu lho, Pak nggih. <laughs> Kula mboten kok terus sing lama mboten. Dadi guyu sak guyu cek iso sempurna, Pak. <laughs> Umpama bapak e gak duwe mantu kon ya gak patrek <laughs> bapak. Lah lan opo, Pak? Tambah enak sih, Pak, ketok enom. Kon ngegomi tok ae kon iku. Dadine nek terima tamu ku, waduh rek maratuane kartola saiki wis pasang untu. <laughs> Marane nek wis duwe untu dikek guyu nek bojo negara. <laughs> Lah apa nanggap Pak nopo terus kula? Sampeyan terserah nanggap nopo. Nopo nanggap kentrung, nopo pencak, niku payang wong. Bapak biyen dhewe ujar, Nak. Nggih, ya wis gak ngetokno duwe akeh-akeh. Bapak nek adikmu sak waya-waya ana sing njaluk. Nggih. Nanggap sepele nanggape bapak. Napa sih, Pak? Wong kerik. Nah, wong ngrian. Iya wong ngrian iki lho masuk angin. Kok oh, sampean nggih mboten umum, Pak? Ah, ya wis urusanku gampang. Sing penting nyambut gawe kenek kanggo angkat nikah. Ah. Saiki ngene iki ya. Golek ana kutho lek ditakoni jeraganku ya. Warang kon iku adikku, dulurku. Oh iya Ojo diwarah bakal bojo. Iya gak eh, perlu ngene lho tak biji ya, Pak. Eh, eh, oh iya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Pak, sampean jumbo, Pak. Ya opo sih? Ngeten, Pak. Iya. <laughs> Lho. Iya, Pak. Iya. Seneng ya, Pak. apa pe bodomu ambu simbukan mawon mawon iki sampean nu mbon tau adus sapa sampean wis dino nyene ngeten Pak kula kula biji lho heeh kupinge sing ndi sih iki ngale Pak ngale ngale iki sore kencet <laughs> Nyun jauh lho pak Ngeten lho pak Iya iya Lho oke Lho kik tuman nih lho Irung lima ratu wadu cangar Lho sini pak Lho lho biji oh, iya nak Cuma pak Iya iya Napa sih nang pancen turi <laughs> sampean niku pokoke dina minggu beres kula kalian sampean dadi kemanten iya iya perkara biaya-biaya ngin kula perkara biaya-biaya sampean mawon nggih biaya-biaya kawinan iki kon biaya-biaya bapak karo ansip menae pun perkara belen gampang Pak pun susah-susah mbleh sapi mbleh kebo mbleh gajah kegeden kegeden Sak niki monggo kene melekan cilik teng lepen, Mas. Nggih. Gogon teng lepen. <laughs> Nggih. pasangan Ya Pak, sampean betas lorop ngono lho. Betas lorop, iya bodhomu lemu. Aku gogen iwak jangkep telung jam lah nyunyut aku lan. Pun saya enten iwak nih, iwak uceng, dicekel cek, dicekel, iwak lele cek, kafe iwak kutuk cek, mun anggang-anggang cek, dikumpul lo tadi cici. Aku khawatir bae bapak iki nyaut lo mut. Lo <laughs> napa nyaut lo mut? Lo malah dari krawon gue lah. Sama naturis doyo. Iya iya. Nama lo lemu-lemu kinten-kinten pinten. Ya. kejutan, Pak. Namal kejutan. Oh, kejutan. Ngeke akan ulem-ulem. Dorong, dorong bapaknya biarnya ulem-ulem. Wes, wes bendino gemeter, bapaknya. Hmm. iya. Ya, <laughs> ngeke kejutan. Oh, iya. akan ulem-ulem, kali bentuk kecer. Oh. Dilung akan ditabu cek, lho. Tak kejutan, apa? Sing nompok kaget. Oke. Oh, kejutan. Oke. Okay. Wes, gak buwe, lho. lho. Lah, sama... Sama rumah, <laughs> Pak. Pesake akeh gak buwe. Loh lah tamian. Eh, tamian. Sampeyan nate bowo ya, Pak? Lho ya apa? Tapi wong blater sampeyan. Lho lho lho, sikile wis putih. Ulan besar iki kon tak kandhani. Nggih, sak ulan teng. lelawatan ulem-uleme 8 sedina 12. Tapi kabeh sitok gak nek sitok tekan. Lah sampeyan ngoten iki apa? Ya nek ana. Sinten mawon sing sampeyan tumpangi? Sing tau sampeyan tumpangi sinten? Eling Eling ku sing tau tak tumpangi ya. Sopir apa? Eh? Sopir apa yang tumpangi? Mboten buwun loh. entar sampean sampean buwun iki sinten Oh iya iki Mas Parto. tak tumpangi biyen kok didekek 2000 tak dekek 1000 berarti 3000. Pun, Pak rebo cukup saniki kula nyun pamit. Iya ya, kula boten teng kutho dina Minggu kula mesti Pak Bapak tukok nasi batu susu lah. Iya, Pak, parang Iya, iya. Eh, tak dengarno selamat. apa karpe mulai permisi sak minggu nganti rong polo dino ganok balik ngini kila pula ngolak pembantu lia dek muring-muring jaring sanggup balik merene bukti ini penggawa nake terkab besi arek ini ganok balik merene ngomong apa ayo yang ngomong pembantu ini awak dewi kisi pak kok oh, sepancet tak sih kono mulian kartolo kanok mana sama rene oleh kini kisi bantuan yang kartolo masuk kon gak kerungu sih masuk kon lali sih kartolo pamitan dah mulai panen ngerti ya panen kedele iya aku dewe ya wis ngijini kok kok oh, gak ngandel kon niku panen dhewe panen dhewe nduk endi wong kartola iki gak duwe sawah pak lho lho arek jarenmu wong sawah ombo adakno alah bepine kok sawah ombo ngono gak kira boro nek kene kartola lho anane boro lak kanggo nyukupi sak ta nek panen lak mulai ta Kandhane atane. Nek ngono, aku ngerti Kartola gak kerasa ndek kene iki ya gemer sampean iki lho. Mas Safi yo ngerti. Apa? <laughs> Model. Aja mulang. <laughs> Hah? Ngerti apa? Kon masalah Aku gak ngomong ku apa ngomong dari lagi trucap tuh cukup beton. <laughs> Apa ngono? Sampean iki ngomong aja ceblang ceblung. Aku ngerti sampean nangger aku ngomong ndek Kartola, aku ngetak Kartola taman murang muring. Kon ngono jogoku. Eh, jogo. Kon ngono bojoku. Ayo ngerti aku bojo sampean lah rumah Lah iya nek dibojo mbok sing biasa, kaya winginane lho. Kanok kae iki kok ndelok putun Kartolo. Oh <laughs> iya, iki kangen. Lah nek kene iki mbantune awake dhewe iki Kartolo. Lah nek terus-terusan ngene awake keter. Ana anak putu ngene pawon kono gedhek pawon karo lindok bu ngarep. Lah kan kok ya, sampe. Lah putuku kon kurep peno patah. <laughs> Iya. Cemburu ta. Loh, gak cemburu ngono ki ngene bakul liwat. Aja ngono. Wong sampean iki ngerti yo. Aku ndelok sampean iki aku. Bang. Cepet. Iya, Mang. Lho, wit nang delok kon semak. Model motokno. Mane-mane kok yo ngomong ngono ngamanane ngomong tak kandakno kartolo lho yo. Dingenane ana dodol telo liwat yo ngono. Biasa lak seneng keripik telo ta. Kon gak nyelukmu keliru. Apa? Niku dodol kartolo anu. Oh, otelo oh, kartolo motelmu. Tapi ini api sampean ki cemburu karo kartolo. Ah, baru kali ini saya mengerti atas perbuatan. bareng deh. Mungkin latar belakang ada apa-apa ini. <laughs> Main cinta kamu. Karena kondisi kerto. Nah, nyata eh. nih, sih ngomong kerto lah, kerto lor to ae. Kamar ngomong apa ngomong tuh, gak sebelah itu lagi tamperi uang tuh, nggak duit salah kok diomong. Kau dulu aku lu kayak oh, pasti kau dulu aku. Nah biar lah, kau dulu sama kita neng aku dulu sama dia belenger tau. Belenger. Belenger. Iya. Terima kasih. Pak Selamat tarik ini kata lu, bocor belenger. Siapa lagi? Moga-moga. Apa? Sapa dalam belum? Hmm, buat apa? Lo dek, sapa dalam? Bun bu. Lo? Oh, kalah. Oke. Wah. Oke. Wah. Mulai beriko panen. Eh, panen apa nak? Panen jangkrik. Atau? Panen, mana panen jangkrik? Jaluk lu apa nak? Panen apa? Dan nyelentik aku. <laughs> Kotak buat tenggorak. di ndok no rambut ini. Elo, rambutmu ki pantes piye nalang ngono kate cukuran bareng teh. Mulai. Pantes piye nih kalau lo? Mulai, mulai. opo <laughs> sih pak? Eh, bapak kok meringis sana? Kan? Aku itu yang ngomong ya kok anjir. Karena meringis dulu, kan becet bercetak aku lagi. Masalah kan. Untungnya arang meringis mawon. Barang gaya kok, tuan malah gaya bapakmu iku Kau tidak bisa apa ya? Bonggean. Anu Bu kula baliknya mudam mriki malih, Bu. Lah iya tilo, kamu gak no balik mrene ya tak arep-arep kok. Tapi ngono lho. Ya napa sing kari ini mboten unda-undaan. Apa ah, karo munda bayaran lah gampang ta kok kamu eh, sreget. Kok ndalukmu unda lho ndelok statusmu yo. <laughs> Eh, statusmu yo. Ngeten Pak. Nyambut gawe kula niku kula ati-ati kula temeni lah. Bos ini cek ngerti ngerti lho. Eh, bos apa? Bosen. Kok tabut gawe marang-arang kambang. rong dina muncul rong wulan rei. Kula ning mbeli pethuwek tok ae kon niku. Karep kula niki kula niki mutung kok gak disusul. <laughs> Bapak minjat panja. Dana katanya tanya kok lho lho. Loh, mriko jange. Iya, ngomong awakmu permisi sak minggu sama 20 dina kula kuwatir awakmu ki loro. Lek ngoten kula tak balik dhisik mungkin sampe. Eh. <laughs> Oh, eh. kula lek kadung kok. Kok kadane ya? Nggih. Aku mangis omong-omongan mbek ibumu. Yen apa? Ya ngomong soal kon. Prosoku gak balik. Diban kon balik. Wis gak apa-apa. Nek kon suwe sendek kene nduwe penyakit abisi. ya. abisi, <laughs> ABC? Eh ABC, ABC mana? Kok ngarani ngono kok. Kira-kira anten mriki kali bapak kali ibu diterima napa mboten kula bali mriki. Pancet ae lo, menyang aku golek pembantu mana tindakan awakmu kok gak diterima kena opo sih? Lah bapak ya napa? Hah?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 disebut ini pak Udah sepotan ini ada no. Lenten kelepatan omong kulo kurang sopan ini disebut Sepuluh kaya sih kan iku Bunten mulanya aku setelah Ini apa kepenuk Ini lo kecocok <laughs> Kecocok oh aja kok dikulo Oh, mangkene genah ta. Kepethuk kepethuk. Nek kepethuk arek iki wis telo. Oh, Wong arek potongane lho lah, <laughs> kula mboten ijen, Bu. Ambek sapa, Lah? Kali dulur kula, adik kula. Adikmu gak apa Bu, Din. Ayo, Rino. Jangan-jangan adikmu. Kene, Din. Niki adik kula. Lho, oh, ya. Amin. Ya ampun, Amin. Padha namit kan niku. Kok ada <laughs> mlebu ngene pesarean ae Amit, Amit. Kenalaken Bu niki adik kula. Adik mutel ta lo? Nggih. Kenal ana kula Tini. Oh, ya Tini. Aku cerakane iki cacakmu. Adik mutel. Kenal ama rek badak iki. Badak. Kenal ae bangka. <laughs> Bapak-bapak lah, bapak. Bapak. Sopo jenengmu? Kula Tini. Iyalah, dumile jenenge. <laughs> Pinir ne. Ku tambah mriki jenemen <laughs> enak omong arek iki. Nek kon adine Kartono nek enak ya. Nggih. Wah, durukmu tak eh, eh, eh, oleh mbakekno. Apa? Oh? Medine nek saya wetok ki aku sing mbakekno. Ngono ta. Apa lanang ki rangapae? Lah kartu lanang apa kon kon rangapae? Apanya iki bantu lawas kok. Oh, lah iki ngono gawe lawas tenek mesti ana. Eh, sampean bagi, ya napa oman iki dibagi pinten oman iki? Lho, kamu dibagi ya iki penggawean penggawean. Aku waris sama iki. Penggawean iki. Tengono nyambut kene kene ta lho. Ngeten mriki pisan Bu saken. Iya iya kene. Oh iya. Rombol Pak. Rombol. Lha kan rombol bayi dhewe ae. Kurung nyambut kene kene ya ya ya nek kok akeh teh. Iya. Mula kapaten. Tini sing anu ngramut aku. Irunge kok nyebor Bapak. Anjene ngono tambah tambah. Omongnya, omongnya kartu lo titik tapi nah, <laughs> Ngawur ayo ngomong muka niku. Kau jangan apa nyambut gaya kula esok jam itu lah nopo. Oh, pegawaimu esok jam itu kudu ngerti kamarku lho lo ya. <laughs> Ngerti ya? Iya. Asok terus bungker. Terus aja. Adik kula ya nopo adik lo. Adik. Pak Urto pesarare kula. Pak Urto lo macam adikmu yang ngono nak Ya, adik lari nak ya. Kan magere kudu ngersih kamare bapak nak ya. Heeh, oh, kula kamare bapak. Iya, iya. Dadi kamare dhewe-dhewe dadak niki. Eh, dhewe-dhewe. Eh, Pak. Apa? Pembantu wedok kok ngersih kamar sampean iki lho. Suwene suwe dadi apa, Pak? Lah kok yo ngono katolo nyidik nang ngon padha ae. tak <laughs> diopo. apa? Awale kok yo model sampean iki. Pun pundi sing ngeten ditandakne, Bu? Iya, iya, iya. Iya lah yo ngono teh karo. Ya wis, ya wis. Ini mboten usah taren, sing mboten pantes nggih moro kula tandangi. Iya, iya. Pundi sing mbantu dek kene sak lawase wis. Kula tak teng wingking. Iya, iya, iya. Kula nyandakna apa? Nyandak aku, Nak. <laughs> Kula canda-candaan. <laughs> Waduh masuk eh. Ini nyun sewu lho Bu. Enggak apa-apa nak. Kan iki nggih seneng guyon. Iya Bu, ya tenang, nak awakmu seneng guyon tambahan. Nggih. Ya apa cacamu ndek omah gak ngrasani aku ae ta? Nggih. Wong ah. niku prae niku terus teng niku bingung kudu balik mriki mawon. Nggih. Kok ketok aku jarene. Nggih. tak arep-arep ndek ketok-ketok cacamu terus ae mau sesuk. dhewe gak ngerti. Fotone ibu dibeto sing damel kandi kuning niku. Iya dibeto nggih. Lah nek bengi fotone cacamu ki ya tak gawa ae. Lha lha lha. Napa, Pak? Nih kok gak ngombe, gak rundingan kok nyaplok ae. Eh ketelak rek sik ngombe ngono lho. Nggih. Hah? Kok ngombe nang golek dhewe sih? Bapak rimo dhewe, Pak. Mboten nek. Mboten nek aku didusi karo lho. Aku nek kene penggawamu wis tak trimo, Nak. Nggih, tapi matur nuwun. Tolong nek cacakmu gelek-gelek ngrasani aku, pancen aku ngenangen cacakmu. Nggih. Engko sampeno ya, Nak, iki dhuwit neno, neno cacakmu terus mari ngono, kok nek wis kon gelem ngomongi cacakmu kok tak perseni. Nggo kasar iki. Lah enggak apa-apa wis tak kanggo tanda mata. Ngaten lah. Iya. Ah. Nggih. Terus nggih, cacak nu kepengin anu arloji tangan. Arloji tangan gampang wong arloji tangane pira regane, Tin? Ngaten ta? Iya, engko omong ngono lek rene ya, Nak. Nggih, matur nuwun lho, Bu. Mm. Tin, kono sok ngomongan sok. Bapak iku mas. Kono ku nyambut gawe ya, omong-omongan tok ae. Beres. Kon kok nyekel duwe akeh? Iku mang. Lha apa, Mang? Asile kok. Teko sapa, Mang? Ibu. Ngomong apa, Kon? Tak waras sampean kepinak di tangan. Lha kok ibu ngekeki lha apa ndira sapa? Ngene jarene ibu cinta mbek sampean. Terus ya apa? Tak ora iya, gelem sampean. Kon iku bakal bojomu kok dol ya apa? <laughs> Jarene oh. dikongkon komersil. Oh, sing penting iku mang. Ah. Iya. Piro iki sik tak jerit. Aduh, 40.000. Ha iya. Sambu sanggupi arloji ya. Wis, kok mlebu situne tak garapi. Sini, <laughs> Tini, tini. Nanda di sini, Bang. Pak. Pak ngono, waktu ini gak kepin jam tembok. Aku dia perlu jam tembok. Wong jam wis legrek ditawa-tawa. Wis njak nulo kok ditawa-tawa. Enten napa sih, Pak? Lha apa? Enten napa sampean kok eh ojo ojo ngrawi iku lho durmu eh, eh, eh durmu ta nggih adik kula Pak temenan nggih manis arek iki iya arek ada rasa Ruben ya Pak ada rasa Iya. Terang terangan man mau musuh pulau pulau lah dulu deh. Iya iya. Lah nampak sih. Gini gini. Saya banyak dikasih. ya cok benar cok benar. Kemenan. Tak pe. Apa? Tak pe. Kemen rapi. Iya. Tuh lah ibu ya nopo. Oh kalau itu buka apa urusan belakang. Cuma kan rusak pak gerayu. Wah lah pak gerayu lah apa? Tiba rusak pak gerayu apa kerkogol? lah terus kesanggupan sama ya nopo lek kalau sakit ngomong itu ini. Lo kesanggup aku tak kayak duit cok. Lo lo gak duit kok merasa kau yang ada duit kertas aku berasa <laughs> kok enggak enggak. Kulo mbon mengaruhi sampean lho niki karep sampean dhewe. Iya iya cok kuatir cok kuatir. Adik kulo sampean damel apik nopo sampean noret-noret. Tak dirusak toret Mam. Ya tak gaya api. Urusan ibu sampean lho, Pak. Iya gampang. Ya turun, Pak. Ya sik Pinten iki, Pak? Ya 30.000. Waduh. Lah pakaian kulo ngeten, Pak. Oh, biyen sampe sakniki pancet, Mas. Lah kok njaluk aku sih, Kon? Nun, aku njaluk aku sih. Mbon njaluk perasaan sampean nyok nopo lek kebutuhan sampean kulo layani lah terus kebutan kulo Sok kuwatir tak tukon celana gol. Ana rombengan, Pak. Lho anyar tak ngono. Ha ora ikon kuwi tak no. Ya ya ya ya. Sampe akan iki. Ya wis ya. Ya apa tak no. Gampang wis. Pokoke iki nrimo dhuwit dikelompokno wis 70.000 durung persen liyane. Dhuwit jangkep mulih dadi kemanten beres ya. <laughs> iki desa iki meneh mandane meneh. Iya meneh. Ora undangan ta? Iya, lak menawar iki lak jange mantup ba iki. Mantup, mantup. Ora iya, Mas. Iya, iya. saya rumah sama ngomong apa aku mantup ngono. Tak ditakoni wong mantu lah, kok mantup iku. Lah mantu. Iya lah pokoke mantup. Ono saya kok mantup bareng. Tapi kok ngomong mantup. Amamu. Ngomong apa ya? Kok gak kurung menawar munawar mantup. Loh. Pokoke <laughs> Ya, saya aku. Lah iya, mun nawari ku mantu nih, takoni wong mantu aja mantu. Bare. Iya, nek lan sing mamu aku. Aku ngomong apa? Mantu. Loh, kok Eh, iya iya. Ya kok nggowo kok ngadu Apa, Awakmu ngadu apa? Aku. Hmm. Aku kata tukok napa-apa. Apa? Aku kok blunglon. <laughs> Eh blunglon sih? Iku lho gambar blunglon-blunglon. Gambar. Iya gambar. Ana ah. aku gambar naga-nagaane. Heh, naga. Aja ah, aja naga-nagaane. Napa? Oh gak apik kemanten di kadu naga iku. Lho engko ana ana kitingane, ana kitingane. Kiting apa? Kiting naga sastra. <laughs> Apa sastra kok? Apa naga sastra iki? Kok ae <laughs> terus budal ae rene terus tuku tuku apa-apa digorono ae. Bisa sak ono nggo dalan tuku. Iya iya tuku pace digawe. <laughs> Iya iya iya. <laughs> rame-rame krungu kok gak pantes. Lah nggih Pak, sampean iki lho ajeng ngrabi kula, lang ibu niku yo napa? Soal ibumu gampang, kok tak buake ibumu. <laughs> Sampeyan iku mari ngoten, Pak. Aku gak ya apa ya apa. hidup niku nih termasuk wong anjing laut buka mata buka mulut kempun <laughs> ngoten mesti lele akan salah mbon seneng sama lele akan lho nek aku seneng seneng cuma blenger isan sakno kempun kelas 7 enak iya usah kagak rame nggih kon kok kurang seminggu dadi bojoku dadi kemanten nek ngoten dina minggu sampean mriko kula dadi kemanten iya tak ono ya tapi bisa bisa nggih kon lari lho pak iki dhuwit gawa nak diplondo iya ya rame ya nggih pak Iya iya iya. Kulo kulo dadi mantan lho. Iya iya iya, sik lali. Iku mah ngomong apa? Gak ngerti nek jange kejeglo ngono. Oh iya. Apa kena tambah maneh rupane, Mas. Lho, Bu. Hah? Ndak pundi kok berani nemen? Kok berani nemen? Aku jane arisan tapi untungnya aku kepethuk awakmu lho. Lho, enten perlu ta? Aku wis biyen lho kepengin ngomong ambek awakmu ki jane lho. Tapi awakmu dhewe gak ngerteni karo aku lho lho. Lho, lah adik kula kok tau ngomong terus sih kangen sampean iki. Wis diomong ya ta? Mumpun terus sampean. Anjen aku tak sampeno nyang adekmu aku ngomong dhewe kak. Iso loh. Oh, izin ngoten nah. Izin sih Oh, nggih. Terus sih sampean kajenge pada spring petung niku. Kenapa <laughs> mau iki gerakan oto ta? Kok spring petung bareng? Lah dik ngomong apa sih? Iku lho loh, sing tak omong biyen iko iko lho. Oh, cekak sampean niku duwe seneng kasih kula. Aku dhewe lha ngerti ta mau sore lah kaya nguntu Juragan iki ngadeni pembantu ngono iki. Pembantu mon nggih sik niki. Lah iya, lha kok dadi gak ngerti karo aku. Kula nggih ngerti cuma nggih sulkan, Bu. <laughs> Sulkan sing kan. Karane sulkan iku sulkan. Eh, sampean iki nang delok bapakmu ngono kaya apa ngono lho. Kali ketok-ketok awakmu ae. Iya, panjenengan biasa enten enten gantine ning ngoten niku biasa. <laughs> Saniki ngeten mawon, lek panjenengan sampean lah bapak ya napa? Hah? Lek bapak ya napa lek sampean? awakmu iki ana alamu tuju gampang kok bapakmu tak kipat meneh. Danyo. Lah bapak dikipat nolak golong gemuk. Tak perkara bapakmu kok urusan kula. Kula mben ngrusak pagerayu lho karep sampean dhewe. Pun. Aku sing nggone karep ngene iki. Lek sampean kepindah dadi kali kula, dina Minggu sampean teng kula, kula dadi kemanten. Ngono Oh, yang ngono tepak iki lho dhuwit ditambah ya lho ya. Niki disangaken kula. Hmm, Sakne awakmu. Kok mumpun ngoten ta, Bu? Enggak apa-apa, biasa. Nah, tapi aku ngrono. Saman tambahi malih, Pak, Bu. <laughs> Kan boleh ngono, jarane gak perlu ditambahi dhuwit kok ditambahi maneh. Matur nuwun titeni, dina Minggu sampean mriku kula tadi kemanten, nggih. Tapi aku ngrono, nggih pakaian kemanten lho ya. Pakaian kemanten. Iya, sih. Waduh, lak. Delokane lah koyo wong sugih ngono. <laughs> Apa-apa wong dadi kemanten. Saman pikir ah, sampean mriku macak kemanten iku. Wes tak pikir temen wis ta. Ya ampun nggih, napa terus mbenjing. Lah tinggal Bu nggih. Iya iya wis ya. Apa? Balap-balap. Kecap cici apa? Kok ku nandi kelutusan. Kok nandi kelutusan? Lah mesti punya dindi katanya apa sampean? Wong wedok pantes ini omah. Ngurusi rumah tangga. Lah lha apa kon kelutusan iki? Iki ngerti ya sampean aku kelutusan kene iki golek sing gak ono ndek omah sampean. Lah kan omah. Loh, Balai kebutuhan iki lho. Butuh apa kon? Kok iso butuh apa lho wong rumah tangga kok butuh apa? Sampe nyukupi ta rumah tangga iki. Terma termasuk wong wedok bawel kon. Dangkal <laughs> kon. Sampeyan aja golek perkara lho. Lho katane perkara tapi nyatane kon liyane menyalahi tenan wong lanang. Kok iso ngomong ngono kok lho buktine sama dinyalahi dhewe karo aku ngono kok. Wis saiki ngene ae. Cekak cingrange. <laughs> Pokoke cekak cukupi dina iki gak bujuk-bujuk gak apa-apa. Lho, Sana ngono lho. Mesisan kok rek jono lho. Iya. Mesisan gak bojo-bojo gak apa-apa. Oh, aku pegatan di sana gak apa-apa. Temenan? Iya. Pegatan? Iya. Yo pegatan saiki. Loh, tanya yo. Yo pegatan. Mulih, mulih kon. nek pula jane digawe kabeh amin nang. Iya. Wong apa? Heh. Eh, saya ngablok penuh iki. <laughs> Kon jago aku. iki lho tak gawakno iki pula. ta iya kado. Wong kado yang ngablok. Lah kan nggawa apa? Saya ngebiak alammu, Pak. Mangus kebiuan <laughs> aku. Ngomong Le, kemanten endi? Lah kono jero wis pakan kemanten. Eh, Kene lho, lho, lho. Pak, niki lho ngono apa, Pak? Lah iki tak jalukno tolong cacakmu. Lah lho ngono apa niki? Lah iki bongkotan telu nek cangkruk. Iya, iku junjungan rene kok diias. engko dihias. <laughs> Ya apa sih? Ah, apa duit mlebu pun kata lek manten koyo ngeten. Lho duit teko kon niku tetep tak gunakno tapi dinyal utang dijen. <laughs> Gak apa-apa loh, gak apa-apa. Soale lungguan gak apa-apa penting kan dadi kemanten eh. kemantene. Lho, lho. Eh, eh, ono gendeng iki. Ono gendeng iki lha opo? Iki kemanten dik, kemanten kesasar iki. Apa tenan gap ta Lah iki kula, Pak. Lho ya iki tontonan iki. Semenamen ta. Kok tontonan iki? Napa kula dadi manten asane iki? Eh, lho. Dadi manten. Dadi manten kok sapa iki? Sampeyan iki dadi kemanten kali sinten? Iki kali Mas Kartolo, Pak. Halo. Napa, Pak? Iki ana kemanten ora kemanten jare kan kemantenan karo kon asal anak kula dini. Sinten? Kartolo. Oh Kartolo asal kula kok. Lho Bu ngaten lho Bu. Lah iki apa ngomong kula? Iki sane sadek kula niki rumiyin pancen bakal bojo kula sakniki kula dadi kemanten. Lho kon ngomong jarene minggu aku kon mrene dadi kemanten. Minggu sampe teng ngira kula kula dadi kemanten kali sane eh kali <laughs> Kalau bujuk kulo sana sasi kulo. Nah, terus aku kadung mata kau yang ini kia apa, lo kalau no ganti lo mata yang lele lo. Kamen pun pegatan sih. Pun kadung pegatan kali bapaknya rare nih bu. Kerto lo. <laughs> tak pake dewe. bapak itu lah. Kamen gelem kali bapak nih. Ala kok um- ngono lho ya, bapakmu wis kaya ngono potongane untune. <laughs> Lho cilik wong sing dadi lek kancalane. Iya. Ojo lemo malah seneng. Iya. Dadi ke manten? Dirungkas kok manten maneh. Kon kok ru sih? Iya wis ta. Kon ngaten Bu. Kula golaken jodoh nggih. Sampeyan kula krukupi, kula kudungi nggih. Wis apa-apa ngaku tung pegatan mbek bapakmu lho. Wis iki liyane sampeyan siap. Bu bu bu bu. Lah manten gawa kaset dhewe. Apa lho? Gawa tip gawa kaset. Apa lho? Lah sapringisan lho lho. Pak, Pak, niki niki mantene dikrukupi niku ujar. Oh ngono ta. Panjen adik kula kula ujar lek dadi kemanten, dikas yeah, ngomong sugih kon tak krukupi. Iya yeah, iya yeah, iya. Sampeyan pun kaget sampeyan nanggep bojo-bojo sampeyan dhewe. Iya sih. Oh, kok. Satu entek biaya akeh. <laughs> niki kula pasrahaken sampeyan nggih. Hakmu nyandi lo. Iya. Iya. Iya. Aduh, masak lu. Masalah rek, niku tuh kayak berontos senok. Waduh, ada di termasuk kematian lawas. Iya. Eh, ah, tak buka rek. Wis menya tak buka. Tak buka rek. Lo. Boleh kon ya. Ya, sing ngene Apa nututi mrene iki? Nututi-nututi apa? Aku biodo kok nek kene. Terus apa? Biodo kok. Wong oh, aku nulak udan. Nyarang tandu kon ta. Ah, burai. Apa mrene? Kan lha opo dadi kemanten iki lho. Aman kok pengarane aku dadi kemanten ngaku aku biodo ndok meker tolo kene kok. Oh, masa aku ya ngono dadi kemanten. Wah, burai. Kang ngono kartolo iki mah ya opo oh, kartolo. <laughs> Pun beres. Oh, pun beres. Ya. Oh, apa bapakmu sing kaya cemplung iki. Yo, pokoke bapakno. Niki ngeten lho, Pak. Iya, iya, iya. Kula niku pancen niat ndamel dulinan sampean. Sano putumu aku. Ya telu terangi ngoten niki. Yo apa yo jelas. Anane kula enggak darek kok daya koyo ngeten iki sebab kula nyadaraken ibu. Waktu kula nyambut gawe tenggerane ibu, ibu niku pringas-pringis kudu mboten genah kali kula. Eh, iya iya. Kula ndamel cara koyo ngeten bakal ibu kula kula beto mriku kula akoni. adik kula. Lah aku ya apa aku? Lho lah sakniki sampean tetep kali ibu, lah ibu tetep kali sampean. Balik mana? Sebabnya ten lho Bu. Lah aku kan balene bapakmu mana lho. Nggih. Rasaku mbleng ngerek aku. Suara kok kono iku. Sebab jodone mbon kenek sak mono. Iya iya iya. Kadang-kadang sampean mboten singkali bapak wis jodone nggih. Iya iya iya. Ku beru-beru wong lanang liya mungkin donyane entek sampean ditinggal ancrut. Oh, tinggal aja cek kok juga tak ada. tinggal nyengker iki lho. Iya, tinggal nyengker. Lah lek mbun jodone, jodoh berat pasti. Iya, iya, iya. Tapi tetap lek ngono lho. Iya, wong rumah mantangan pun pun sampe bimbang-bimbangan. Masih kon bosen delok aku, sampe bosen. Sopo wong yang delok sampean kaya ngono, delok kartola kaya ngene, Pak? Iya, kene sik muda. Saman kelerak ta bapaknya? Wah, kok dikelerak. Nek dirinto pancet ae kok. Delok bapaknya saman telateni. Saman telateni teko nisor sampe teko dhuwur. Lah belenak. Potongane bapak lak koyo bemu aku. Lho, aku kok bemu kok bemu ngono. Eh. Ngene lho. Ya apa sih Din? Pekara bapak ambek ibu wis balik. Ya panjenengan awak dhewe lak niat nyadarno ta. Dini, Din. Napa, Pak? Bapak gak apa-apa ya. kon oleh katolo. Nggih. Cuma Bapak takon, duit Bapak biyen ya opo ya? Perkara duit gampang, Pak. Oh, duit sing kadung mlebet iki, Kak? Iya. saking ibu barang iki. Iya. Nggih. Ya sampean urusan kali marang tuwa. <laughs> Kok boleh mendaro lho sik. Yo, pecah arek ta. Apa? Duit eh kali tak. Iya, apa iki, Lha kok kayamu ta? Duwe sinten? Duwe sinten duwe sinten sampeyan? Ya dikai Pak Basman iki. Ya kan dugi kula barang, Pak. Dugi kula, dugi bojo kula ya. Nggih, mumpun gopo-gopo. urusan duit sampean nggih. 70.000 mboten nggih. Nggih, kula mboten ngelaki 70.000. Nggih, puluhan to. Nggih, mumpun kula acara-acara kula sahur-sahuraken. <laughs> Iki yo apa takno. Kulo melok nyawuri. <laughs> Napa perlu perinciannya? Ah, perinciane dak apa dik niku. Tumbas sesek niku rolas kebak. Nggih. Songkotan <laughs> 18. Lho, marang ngetok kayu niku telung-telung wit niku. Nggih. Luwe kulo damel tumbas wine. <laughs> Wene kedele. Masalah sobat iki nopo? Mbak ngeten persoalan dhuwit mboten urusan kali maratuwa kali kula. Nggih nggih. Perkara bayaran kula ngin sampean potong tiap bulan pinten? Hmm. Terus enten mriku pinten taun ngeten lho. Wes sembungku aku lho. nambah cepet soal awang loro tak sing kerja. Aku nyaro duwe nang aku jarane ku kon sanggup. Wis kok <laughs> kok dadi bojone katon aja nyambi jane omahku gak ada perkara tok. Hasil kan buat temenan. Temenan urusan duit lah gampang ah. Sing penting kalau saged ngrukunaken sampean kali Ibu. Oh, rumah tanggane cek iso tentrem. Iya iya iya. Kon saiki. Ya perkara duit diitung mburi saiki monggo mangan sak enteni. Nggih, piye? Menika masakane bapak dhewe, <laughs> kirang enak. Yo tangga monggo, monggo. Ya mawon.